Ezabuli yankaga na mukaga. Omkama abamuganyizi. Ensiyona esingize omkama na kanyawera. Eyebuge kitinwa keibaralie. Emusingize muno munonga. Gambira ruwangoti. Ebigiro byawe nibitangaza bita. Obushoborabwawe buwango muno. Nangu ababisha bawe bagoba akukubandamira ensiona nefukamira iwe abantu niwe bali kusingiza nibasingiza eibara lyawe ija murebe ebyo mukama yakora ebigirobye nibitangaza abantu akomeshe nyanja abantu bashabukisa omuyiga amaguru awunirwo twamwebugire omukama aina obushobora era iliona uwamayishoge gaikara galebire amahanga abashengi bataija bakamujemura inyuma anga musingize ruwanga waitu hona baulire oko alikusingizibwa wenene ogwo ayatuwaire oburora mara tiyaturekire kusingwa akuba iwe ruwanga oturengire Otulengire nkoko balenga efeza. Otunagire omumutego gwakatimba. Kwatukoma eminyororo omunyungunyu. Abantu batwemerera amutwe twaraba omumuliro. Twaraba omumitunga. Kyonka watushabura watugobya. Amwaro gwemirembe. Kanije nkuretere byongo byokwokibwa omulirwe ensinga yawe ebyo nakuraganisize migobeshereze ebyo na yatwize eminwa yange nakanwa kange oruna bayirendi omubiyengo nkuongere ebyongo byokuokibwa ebyeshajwa ekitambo kempaya zentama kitunke omwika nkuongere ente nembuzi rugayo muhulire inywena abatina ruhanga mbabarulire ekyo yankolera mutakire naamani orulimi rwange rwamusingiza kana urubasize amafugange omkama tiyakumpulirize kyonka mazima ruwanga ampulirize yaulirize nshara yange ruwanga aishirizibwe Oro atayangire inshara yange hanga kulekera kungirira ekisha